آدم هل رأيت بؤسا قط وهل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط لقزانك حديثه أما يسم لي إمام مسلم رحمه الله تعالى أما يساد إمام مسلم أما يديك إمام مسلم كتك صحيح ياكي لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه na kwa kuwa ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye Allah anasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha mtume hatamki isipokuwa ni hata hatamki kwa matamanio ya nafsi yake Miongoni mwa maneno aliyotamka ni pamoja na haya ambayo naikumbusha nafsi yangu na nafsi zenu kwa maneno haya jioni hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema siku ya kiyama, wama adraka ma yaumu alqiyama alqari'a ma alqari'a wama adraka ma alqari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث hiyo ndio siku ya kiyama yenye matukio mazito na hali nzito watu watakuwa kama vile wadudu nzige wanaopeperuka hawana maukifu yeyote la uqsimu biyaumi alqiyama wala uqsimu binnafsi lawama ayahsabu linsanu an lan najmaa 'idama Allah anasema je, ni nisikuapieni kuhusiana na kiyama na nafsi ambayo itajilaumu siku ya kiyama? Je, anadhani mwanadamu sisi hatutoweza kuikusanya mifupa yake ikarudi? Ni jambo jepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aadda aljannata liman ittaqaa, ameiandaa pepo kwa yule aliyemcha yeye, wa aadda an-nara liman asahu wa kafara bihi wa anada, kwa yule aliyemasi Allah akamkufuru Allah akafanya iad akastahiki adhabu ya moto, Allah amewaandaa moto uiddat lilladhina kafaru umeandaliwa kwa wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama kuna moto na kuna pepo, na ni katika matukio mazito mno yatakayowasibu waja wakiwa kwenye viwanja vya kufufuliwa siku ya kiyama. Utakapoletwa moto wa Jahannam ukiwa unaburuzwa na kundi la malaika, wanadamu watazimia kwenye viwanja vya Mahshar, watapoteza fahamu hali itakuwa ni nzito katika kipindi hicho hali ikiwa ni nzito watu watagawanyika makundi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara litatwagwa kundi kwa wale waliomcha Allah kwa ajili ya kwenda peponi katika aya nyingine wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara litatwagwa kundi lingine la wale waliomkufuru Allah kwa ajili ya kuelekea katika moto wa jahannam iyadhan billah ni makundi mawili na haya makundi mawili siku ya kiyama wataingia katika moto kwa daraja tofauti tofauti kulingana na uzito wa maasia na kulingana pia na namna mtu alivyomcha Allah watu watakuwa na tabaka tofauti peponi kadhalika motoni watakuwa na darakati tofauti tofauti kuna watu watakuwa katika moto mzito zaidi, watakuwa kuzimu, kama alivyosema Allah, na munafiqina fi darki al min annar hakika wanafiki watakuwa katika daraka la chini zaidi motoni. Kwa kuna watu watakuwa motoni katika daraka la chini zaidi, wamezikwa, wamefukiwa na wamefungwa kama alivyosema Allah fi amadin mumaddada watakuwa wamefungwa katika mabuzo ndani ya moto wa jahannam iyadhan billah kadhalika peponi watu wana daraja la chini mpaka alfirdaus alala ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema idha saaltum Allah aljanna ikiwa mtamwomba Allah peponi muombeni alfirdaus alala, daraja ya juu firdaus. Kwa pepo ina daraja na moto pia una daraka Kuna watu watakuwa na moto mwepesi kidogo. Ami yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakuwa ufukweni mwa moto, atavalishwa viatu tu vya moto, ni hali kama vile ndala za moto tu, ndo adhabu yake, hazikwi kwenye moto lakini itakuwa kutokana na viatu vya moto alivyovaa ubongo wake unachemka kichwani mwake ikiwa makundi ni mawili kundi la peponi na kundi la motoni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema ataletwa mtu katika watu ambao watakuwa wana adhabu ambao waliishi katika maisha ya duniani kwa neema nyingi kwa maisha ya hali ya juu na uwezo mkubwa na wanafanya wanachokitaka kwa sababu ya ukwasi wa mali walizopewa lakini hawakumjua mola wao hawakumwabudu allah walimkufuru allah pamoja na mali zao na neema walizopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema fayusbaghu fi nnari sabgha mtu huyo ambaye aliishi duniani kwa neema nyingi kwa upasi mkubwa kwa kujiachia katika maisha ya duniani atazamishwa tu motoni kidogo tu fayusbaghu fi nnari sabgha atazamishwa motoni kidogo alafu atatolewa hafa akakaa atazamishwa kwanza kidogo tu atatolewa thumma yuqalu lahu ya ibna adam kisha ataulizwa e mwanadamu hal raaita khairan qat wa hal marra bika na'im qat baada ya kuzamishwa motoni ulivyozamishwa kidogo tu hivi je unaikumbuka khairi yoyote duniani wewe uliishi maisha ya kutesa si ukamkufuru Allah lakini ulikula unachokitaka ulikunywa unachokitaka ulistarehe unavyotaka. Sasa kwa adhabu kidogo tuliyokuonjesha, je, unakumbuka starehe hizo? Hal raaita khairan qat, kuna kheri yoyote unaikumbuka duniani? Hebu unajua katika maisha ya dunia mtu anaweza akapigwa maradhi, ugonjwa fulani mzito, akasahau kama vile hajawahi kuwa na uzima Allahu musta'an. Akawa naona wote wanaotembea wenye afya wote wamemzidi, akasahau kwamba yeye mwaka jana, miaka mitatu iliyopita, miaka kumi iliyopita, naye alikuwa zaidi ya wale, akasahau kwamba ana kheri fulani ameipitia yeye. Haya maisha yako, mtu anaweza akaugua katika hali fulani, alafu akawa akiwaona wenye afya anawaonea wivu, kwa sababu hali ile haipati, hana na anasahau yeye aliyompitia katika maisha ya afya kama zile. Sasa siku ya Kiyama, mtu aliyeishi maisha ya kujiachia na alipewa neema nyingi, akiadhibiwa kidogo akatolewa, anakumbushwa, je, unakumbuka duniani ulipata kheri yoyote? Je, kuna neema ilikupitia duniani labda unaikumbuka leo hii? fayaqulu la wallahi ya rabb, atasema hapana, na hapa kwa Allah, ewe mola wangu, sijaona khairi yoyote, hakuna khairi inayoikumbuka. Kuna kuzamishwa katika adhabu mara moja, akatolewa, amesahau maisha yote ya duniani, wakati maisha hayo yalimwendesha miaka arobaini miaka sitini miaka sabini miaka themanini kwa sekunda tu ya kuzamishwa na kutolewa amesha sahau yote hakumbuki shari hakumbuki kheri yoyote wala neema yoyote fayaqulu la wallahi ya rabbi hapana na hapa kwa Allah ya Mola wangu hakuna kheri yoyote ninayoikumbuka kabla kujaendelea kwa nini zitupumbaze neema ambazo muda mfupi tutazisahau kwa nini kwa nini tusitumie neema ambazo Allah anatupa, neema za afya, neema za akili, neema za mali, neema za udugu, neema za kila namna ambazo Allah anasema, ma bikum min ni'matin famin Allah wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Neema zote zinatoka kwa Allah kwa nini tusizitumie neema hizo kumwabudu Allah? Wakati ikitokea mtu akaadhibiwa atazisahau mara moja tu. Hayo ni maisha ambayo siku ya kiyama yapo. ويؤتى بأشد الناس busan fi dunya min ahli ljanna na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pia ataletwa mtu aliyeishi maisha ya dhiki kuna mtu duniani anaishi maisha ya dhiki, kila akitafuta hapati kama fulani, watu wote wanapata, yeye anabakia. Dhiki zimemzunguka yeye, aliishi maisha ya dhiki duniani, lakini alikuwa kila hatua yake hamsahau Allah, haachi ibada, haachi tauhid, haachi wema anaoweza kuufanya, haachi kumkumbuka Allah alikuwa katika hali zake na hatua zake za maisha anatenda kheri zote anazoziweza, lakini aliishi maisha ya dhiki sana duniani, tabu sana, naye analetwa, lakini matendo aliyoyatenda ni matendo yanayompelekea yeye kuingia peponi. Hali ikiwa namna hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema mtu huyo atachukuliwa fayusbaghu fil jannati swabgha, atazamishwa peponi mara moja pa kisha atolewe. Fayuqalu lahu yabna adam, e mwanadamu, hal raaita bu'san qat wa hal marra bika shiddatun qat, si amezamishwa kidogo na ametolewa, ataulizwa e mwanadamu Je, kuna tabu yoyote uliwahi nayo duniani? Je, kuna shida yoyote unaikumbuka ilikutesa duniani? Fayaqulu la wallahi ya rab, atasema hapana, hapa kwa Allah, ewe Mola wangu, sijaona kheri yoyote. Ma marabi buksun qat wama ما رأيت بوسا قط وما مر بي شدة قط نافق الله سيابتي وميمي نوبايا ووتي هاكونا ذيكي ويوتا النبي كمبوكا ولا شدة ويوتي أبايل نتبلي أميمي هكونا تتكما يسرني يعني هكونا شدة ويوتي نجوك وميمي kwa sababu Allah anasema sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati kimbilieni kutaka msamaha wa Mola wenu na kuitafuta pepo ambao mapana yake ni mbingu na ardhi. Kwa mtu akiingia peponi atahisi ameihodhi dunia yote na vilivyomo na zaidi. Kwa kama alipata shida atasahau kama alipata tabu atasahau, kama alikosa jambo fulani atasahau, kama aliugua maradhi fulani pia atasahau. Hata kama kuna siku aliwahi kulala njaa, kwa vyakula anavyoona peponi atasahau. Hata kama kufanikiwa kuoa, kwa maisha ya peponi atasahau. Chochote ambacho alikikosa duniani hatopata dhiki ikiwa kila alichokipata alikuwa akitumia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabana fillah, ndugu zangu vipenzi, kwa ajili ya Allah, haya ndio maisha ambayo tunapitia ya namna mbili. Kuna watu wanapita katika maisha alhamdulillah, na kuna watu wanapita katika maisha pia alhamdulillah, lakini wote hawa kila mmoja kwa sampuli tofauti tofauti na kwa aina tofauti kuna mtu anapita katika maisha ya duniani anakuwa na uhuru na wasaa. Kuna mtu anaita, anapita maisha ya duniani anakuwa na dhiki na tabu. Na wote hawa tunaelekea kwa Allah. Safari ni ya kwenda kwa Allah. Sote tunaelekea kwa Allah. Ndiyo, naomba. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله نسمى ميشا دنيا نسوش chochote isipokuwa ni lahu wazina na ni mapambo na ni na ni kujifaharisha mmoja juu ya mwingine wakati mtu akasahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala watu wanajisahau katika hili kwa ikiwa maisha ndo hayo na sote tunapita kuelekea kwa Allah na maisha ya duniani tutayasahau muda mfupi tu wa kuzamishwa peponi na kutolewa tu au kuzamishwa motoni na kutolewa iyadhan billah mtu atasahau starehe zote za duniani kwani tusijipinde sasa hivi kwani tusiswali kwani tusimwabudu allah subhanahu wa taala kwani tusiache kumshirikisha allah subhanahu wa taala kwani tusisimame sawa tukawa na istiqama katika dini ya allah subhanahu wa taala tukawa na msimamo aliyoufundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nini tusinyoke kitu gani kinatudanganya katika maisha ya duniani يقول الله عز وجل allah anasema ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea maisha ya dunia yalivyo anasema inna wa'da Allahi haqqun hakika ahadi ya Allah ni ya kweli fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ahadi ya Allah ni ya kweli ahadi hivi ya kwamba kuna saa kuna kiyama ya kwamba kuna kuhesabiwa siku ya kiyama ya kwamba kuna mizani siku ya kiyama kuna vitabu vya matendo mema na matendo maovu siku ya kiyama, ya kwamba kuna pepo na moto siku ya kiyama. Ahadi ya Allah ni ya haki, yeyote atakayesimama kumwabudu Allah, Allah ameahidi kumpa malipo yaliyokuwa mema. Allah akatahadharisha, fala taghurannakum alhayatu dunya, kama hali iko namna hiyo, basi asikudanganyeni maisha ya duniani wala بالله billahi لا na wala shaitani anayedanganya watu msikubali akawadanganya nyie, akawadanganya. Ndugu zangu, hayo ndiyo maisha duniani. Maisha ya duniani ndio yako namna hiyo. Maisha ya duniani yapo leo, kesho anaondoka. Wahakadha dunia ikiwa itakufurahisha leo, kesho inakuliza imeumbwa namna hiyo dunia ikikuchekesha leo kesho inakuliza wahakadha alhayatu dunya ndivyo ilivyo ndio maana wakawa wema waliotangulia wale kama anavyosema Imamu Nawawi inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana falamma ra'aw أنها ليست للحي فيها وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا anasema Allah subhanahu wa ta'ala nawaja werevu inna lillahi ibada mfutana talaku dunia waliacha dunia wakhafu lfitana na wakaofia fitna si kwamba mtu asifanye shughuli asilime kama ameajiriwa asifanye kazi au asifanye biashara la wallahi bali kila mmoja atembee katika njia ya Allah na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kusamehisha dunia inapita Maisha ya duniani yanapita ndugu zangu, maisha yanapita. Leo kesho, kila kukicha wanaondoka ndugu zetu, wanaondoka wazazi wetu, wanaondoka wazee wetu, na baada ya kuondoka fulani, bila shaka ni mimi na wewe. Kila mmoja anaondoka namna hiyo, na wala kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kwamba watu wanaondoka kwa foleni maalum, kwamba baada ya kuondoka yule anafuatia yule aliye nyuma yake kaondoka mwenye miaka sabini sasa anapatia mwenye miaka sitini na tisa sitini na nane labda sitini na saba wa sitini na saba wameisha eh? basi atakuja wa sitini na sita au wameisha eh? basi ndo tunakuja hayuko namna hiyo naweza akaondoka wa mia akaondoka mwaka mmoja akaondoka miezi miwili akaondoka miaka thelathini akaondoka wa hamsini wahakadha lhayatu dunia kila mmoja kwa namna yake na kwa staili yake ikiwa maisha duniani yako namna hiyo, mwanadamu anatakiwa ajipinde, alazimiane na njia za sawa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bila shaka mlango huu ni mlango mpana unaohusiana na jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wengi wameharibu katika mlango huu, hata dini yao ikawashinda. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الفقر أخشى عليكم أنتم صلى الله عليه وآله وسلم سمو جلوا بي وصحبواك أكو أبي أسيو في زيد وفقير جوين كما نشكان وازا وتوام وتكو مسكين وفنجا سواتي سانا إنو ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا لكن أفيا جوينو isije ikakunjuliwa kwenu ninyi dunia kama busitat ala man kana qablakum kama walivyokunjuliwa waliokuwa kabla yenu dunia ikawa ni ikawa imekunjuliwa kila mmoja anafanya analotaka masha Allah neema zipo kheri zipo pesa zipo vyeo vipo fatanafasuha kama tanafasuha mkaishindania kama walivyoishindania waliokuwa kabla yenu fatuhlikakum kama ahlakatuhum ikakuangamizeni kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu au katika riwaya fatulhiakum ikaja kukupumbazeni kama ilivyo wapumbaza waliokuwa kabla yenu nasallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani leo jambo la dini linahitaji watu wawe na istiqama katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hapa kunaingia mambo mengi sana ambayo yanahitaji maelezo marefu lakini kwa ufupi kunatakiwa mawqif sahihi katika jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa ila mtu mwingine pia anaweza akawa na hamu ya kufanya ibada kumbe mashindano sio ya ibada wala mashindano sio ya kuitafuta pepo bali mashindano ya kutafuta dunia na mashindano ya kutafuta vyeo na mashindano ya kutafuta ukubwa na mashindano ya kutafuta majina na mambo kama hayo katika mlango wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mlango wa dini ya Allah. Yawezekana ukapita mambo mengine, haikusudiwi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatakiwa waja wa Allah tusimame sawa katika kumwabudu Allah na tuwe na mawqifu sahihi katika jambo la kumwabudu Allah pamoja na kuzipima njia tunaziendea katika ibada zetu kwa ujumla, isiwe kunakusudiwa vitu vingine katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yapo kama alivyohofia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba anahofia zaidi kwa umma wake jambo la watu kukunduliwa dunia na watu wakaishindania kama walivyoshindania waliokuwa kabla watu hawa kwa mlango huu ni mlango mpana na ni mlango mkubwa na yapo baadhi ya firaq baadhi ya makundi ambayo yalichanguka kwa sababu ya starehe za dunia basi na wengine wakachanguka kwa sababu ya kutaka baadhi ya vyeo haya yapo haya yapo na wengine wakachanguka kwa sababu ya kutaka mali. Haya pia yapo. Mtu anaweza akadai dini, akadai dawa, akadai sunna, kumbe hasa anachokidai ni kinyume na vile alivyo, kwa sababu malengo yake ni mengine kabisa, hata kama sura yake pamoja na nembo aliyoivani hiyo. Haya yote kunatakiwa usahihi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika katika kuitafuta njia sahihi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, njia aliyoishi nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake watukufu radhiwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, njia ya salafu salih, njia wema waliotangulia. Na watu wengi wanaweza wakaidai njia hiyo, kumbe hawana njia hiyo, kama anavyosema Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala kwamba sunna ليست بجبة كذلك السلفية ليست بجبة يلبسها شخص متى شاء سنة أو سلف كذلك sio vazi maalum ambalo mtu atalivaa namna anavyotaka na kulivua anavyotaka la bali ni ile mienendo ni ile aqida na mawqif ambayo ni sahihi والرجل قد يكون سلفيا في العقيده لكن منحرف في سلوكه أو في سلوكه وأسلوب وأساليبه ومنهجه haya pia ameeleza Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mtu anaweza akawa na akida ya sunna ya kuamini Allah yuko juu, lakini tasarufati zake, vile vitendo vyake, ile miamala yake hata sio ya sunna, sio ya masalafu, kwa maana sio wema waliotangulia. ndiyo akida yake ni ya wema kwa sababu anaamini Allah yuko juu na Allah ataonekana siku ya kiyama na Allah anasifa kadha wa kadha anaamini hayo lakini ikawa tasarufati zake ikawa matendo yake ikawa asalibu zake si za kisalaf na haya yapo kwa fantabihu tunaelewana ndugu zangu tunaelewana mashekhe haya ameeleza Sheikh Albani rahimahullah taala leo tukipata muda tukuja kuweka ziada katika haya kwa almuhimu tunatakiwa kujipinda katika kumwabudu Allah na kusimama katika njia ya sawa katika itikadi zetu katika matendo yetu katika asalibu zetu za dawa na mambo mfano wa hayo ili tuweze kusimama katika njia aliyoelekeza mtume sallallahu alaihi wa wasallam na jambo hili linahitaji msingi mkubwa sana ambao hatuwezi inahitaji msingi mkubwa ambao ni as-sidq na sisi tumeonelea insha Allah Allah akituwafikisha baada al-fajr tutazungumzia juu ya as-sidq namna ya ukweli katika dini ya Allah na ukweli katika dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala na nafasi ya ukweli katika dini ya Allah kwa sababu watu wengi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala laisu bisadiqin si wa kweli na hii ndio lilozalisha hata makundi mengi yaliyotokea na yanayohesabika katika dawa katika saha ya dini leo hii kwa sababu wengi wanakuwa wanaweza kavaa vazi fulani lakini si mkweli tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala afya na salama lakini hayo yote yanaanza katika msingi wa kutanapa juu ya jambo la dunia na istughuri isitudanganye isitutoe katika yale yaliyotuelekeza Allah pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tufanye shughuli zetu na kila mmoja ajitume katika majukumu yake ya kidunia, kadhalika dini yake, kadhalika shughuli zake binafsi, shughuli za ujumla, lakini bila kuacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio litakuwa salama kwetu hivi tunavyoishi na baada ya kuondoka duniani. Wallahu ta'ala alam aalam, wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naona tambihi hii pamoja na kalima hii fupi, na insha Allah Allah atatuwafikisha كما alipotangaza Imam baada ya Fajr, tutakuwa na mhadhara au nadwa, pengine watu wawili au watatu, takriban lisali moja au zaidi, insha Allah.